Wczoraj dwa polskie Mowa, a jeden ten pani Stawa, pani pani Pasek. Nie mówiłam, dam, kurwa, nie wiem, kurwa, nie wiem, damy, kurwa, dalej. Ale okej. No, ja, no, ale to jak kontakt, kurwa, chyba. No, to jak kontakt, ale kurwa. Powiedziałem, że tam parę dni, Boga przyjdą, a potem wszystkie zawiedzą, że nie powinniście potem nie mało. Chyba tak. I cały się upierdolił pewnie. Dobra, stąd będę brał te bloczki, nie będę się tu pierdolił, mi tego przenosił, bo to nie ma sensu. Дуже дуже. Я це впаду, я навіть впаду до dupę. Nie chcesz kurwo iść? Też nie chcesz iść. Dobra. Thank <laughs> you. kurwa, muszę wziąć ten. Ja pierdolę. Szlaki, ja. Z tej strony muszę murować, bo co? Widzę, zewnątrz murować, jest to szlak.